21 skirsnis Prisimeni savo išprotėjimą, savo apkvaišimą iš meilės kozetei, tos viską apriepiančios meilės, kada įsimylėjusiai vienas antrą iškelia į idealo aukštybės. Ir galbūt lyg mažytę proto kropelę tame audringame ir žaviame sielos būvyje prisimeni taip pat neaišku miglotą siekimą užslėpti ir išdildyti iš atminties tą pavojingą nuotykį – kurį bijojo paliesti, kuriame nenorėjo vaidinti jokio vaidmens, nuo kurio bėgo ir apie kurį negalėjo nei pasakoti, nei liūdyti, nebūdamas draugė ir kaltintojų. Antra vertus, tos kelių savaitį išvystelėjo kaip žaibas, nebuvo laiko niekam kitam, kaip tik abipusiai meiliai. Pagaliau, jeigu net jis būtų viską apsvarstęs, pergalvojęs, viską perpratęs ir papasakojęs kozetį apie to žabangus gorbolų šnoje, jeigu ir būtų pasakęs tenardyje pavardę, kokią būtų turėta ir reikšmę, jeigu jis būtų ir atskleidęs, kad Žanas Valžanas katurgininkas. Ar dėl to būtų nors per plauką pasikeitęs jis Marijus? Ar būtų nors per plauką pasikeitus jį kozetį? Ar jis būtų nuo jos pasitraukęs, ar būtų ją mažiau dievinės, ar būtų atsisakęs ją vesti? Ne. Ar tas būtų bent kiek pakreipę įvykius kitą linkme? Ne. Vadinasi, nėra ko gailėtis, nėra ko savo prikaišiuoti. Viskas gerai. Yra dar dievas danguje ir tiems girtuokliams, kurie vadinami įsimylėjėliais. Aklas Marijus ėjo tuo pačiu keliu, kurį būtų pasirinkęs, jei būtų buvęs aiškeregis. Meilė jam užrišo akis ir jį nuvedė kur? Į rojų. Tačiau šį rojų dabar temdė kaiminystį su pragaru. Prie seno Marijaus nepalankumo tam žmogui, tam pošlevanui virtusiam žanu valžanu, dabar prisidėjo siaubas. Tačiau pastebėsime, kad šitame siaube buvo šiek tiek ir gailėščių, net tam tikros nuostabos. Tas vagis, tas vagis recidivistas gražino jam duotą saugoti sumą ir dar kokią – 600 tūkstančių frankų. Jis vieną žinojo tų pinigų paslaptį, jis būtų galės viską pasilikti savo, bet viską atidavė. Be to savo visuomeninę padėtį atskleidė jis pats, niekas jo nevertė. Jei Marijus dabar žino, kas jis per vienas, tai žino iš jo paties – Žanui Valžanui prisipažinti reiškia šitą daugiau negu priimti paniką, tai reiškia pastatyti save į pavojų. Nuteistajam kaukė ne kaukė, o prieglopstis. Jis to prieglopščio atsisakė. Netikras vardas jam saugumas, jis atmetė tą netikrą vardą. Jis, katurgininkas, galėjo visam laikui pasislėpti garbingoje šeimoje, o jis prieš tą pagundą atsilaikė ir kodėl to reikalavo jo sąžinė. Žanas Valžanas pats tą paaiškino ir jo žodžiuose įsakmiai skambėjo nenuginčiama tiesa. Šiaip ar taip, kad ir koks būtų tasai Žanas Valžanas, nenuneiksi, kad to žmogaus sąžinė pabudusi. Jautėjai, kad jame prasidės kažkoks lepiningas atgimimas. Iš viso, ko buvo matyti, kad šitą žmogų jau seniai apėmė sąžinės nerimas. Tokie gėrio ir teisingumo pasireiškimai nebūdingi eilinėms prigimtims. Sąžinės atbudimas – sielos didybė ženklas. Žanas Valžanas buvo nuoširdus. Sprendžiant net ir iš to skausmo, kurį teikia jam šis eino širdumas, regimas, apčiuopiamas, nebejotinas, tikras, šis nuoširdumas darė nereikalingus bet kurios įrodymus ir teikė svarbos visam tam, ką jis kalbėjo. Situacija Marijui savotiškai pasikeitė. Kokį jausmą jam kėlė ponas Fošlevanas? Nepasitikėjimą. Ką jam kėlė Žanas Valžanas? Pasitikėjimą. Mintise sudarinėdamas paslaptingą Žano Valžano poelgių samatą, Marijus nustatinėjo aktyvą bei pasyvą ir stengėsi suvesti balansą, bet aplinkui siautėjo lyg kažkokia audra. Stengdamasi susidaryti aiškę nuomonę apie tą žmogų ir, taip sakant, pagauti Žaną Valžaną pačiose savo minties gelmėse, Marijus čia jį pamesdavo, čia vėl surasdavo kažkokioje fatališkoje migloje. Sažiningai gražinta jam patikėtų pinigų suma, teisingas prisipažinimas, visą tad gerai – Tai buvo tarytum prošvaistė debesyje, bet paskui debesis vėl pasidarydavo juodas. Kad ir kokie migloti buvo Marijaus prisiminimai, jie bylojo apie paslaptį. Kasgi tikrai sakant buvo tas įvykis žandretų lūšnoje? Kodėl atvykus policijai šitas žmogus užuot jai skundėsis paspruko? Čia atsakymas buvo aiškus Marijui, dėl to, kad šitas žmogus pabėgęs iš katurgos ir slapstosi. Kitas klausimas, ko šitas žmogus buvo atėjęs į barikadą? Mat reikia pasakyti, Marijui dabar vėl aiškiai iškilo tas atsiminimas, kuris buvo jam šmėstelės dvasinio samišio karštyje, panašiai kaip simpatinis rašalas išriškėja veikiant ugniai. Tasai žmogus buvo barikadoje, tačiau jis ten nesikovi. Ko jis ten buvo atėjęs? Prieš šį klausimą atsisodavo šmėklą ir jį atsakydavo. Tai buvo žaveras. Marijus dabar puikiai prisiminė klaikų Žano Valžano šešėlį vedantį už barikadų surištą žaverą. Jis tebe girdėjo kraupų pistoleto šūvį už mondetūro gatvelį skampo. Labai galimas daiktas, kad tarp šnipo ir katurgininko būta neapykantos, jie nekentė vienas kito. Žanas Valžanas buvo atėjęs į barikadą keršyti ir pasirodė vėliau už kitus, matyti žinojo, kad žaveras paimtas į nelaisvę. Korsikiečių vendeta – Kraujo kerštas įsiskverbė į žemosius visuomenės sluoksnius ir ten tapo įstatymu. Ir tas įstatymas toks paprastas, jog nestebina net tų sielų, kurios yra pusiaukelėje į gėrį. To širdys tokios, kad nusikaltėlis pasirinkęs atgailos kelią gali pasipiktinti vagyste, bet ne kerštu. Žanas Valžanas nužudė Žaverą. Bent Marijui tas atrodė neabejotina. Galiausiai paskutinis klausimas, tačiau jį atsakymo nebuvo. Šitas klausimas lyg replėmis draskė Marijų širdį. Kaip galėjo atsitikti, kad Žano Valžano gyvenimas taip ilgai ėjo greta kozetės gyvenimo? Ką reiškia šis keistas apvaizdo žaismas suvedęs draugiant šį vaiką su šio žmogumi? Vadinasi, ir ten aukštybėse yra tvirtų grandinių, kuriomis Dievas panori sukaustyti angelą su demonu. Vadinasi, nusidėjimas ir nekaltybė gali būti kameros draugai slėpiningoje negandų katurgoje. Ir šitoje nusmerktųjų eisenoje, kuri vadinama žmonių likimu, gali atsidurti šalia vienas antro du veidai, vienas gedras ir tyras, antras grėsmingas, vienas nutviekstas dieviško aušros spindesio, antras amžinai nusvėlintas dieviškosios rūstybės žaibo. Kas galėjo nulemti šią neišaiškinamą bendrystę, kokiu būdu, kokiu stebuklu galėjo susilieti šios dangiškos jaunos būtybės likimas užkėtėjusio nusidėjėlio likimu – Kas galėjo sujungti ėriuką su vilku ir, o tai dar sunkiau įmanoma, padaryti taip, kad vilkas prisirištų prie ėriuko, o juk vilkas mylėjo ėriuką. Nuožmi būtybė dievino silpną būtybę ištisus devynerius metus. Pragaro pabaisa buvo atrama angelui. Kozetis vaikystė ir jaunystė jos augimą, jos skaistų mergautinį žydėjimą, jos veržimas į gyvenimą ir šviesą ištikimai saugojo šitas siaubūnas. Čia visi klausimai, taip sakant, suskildavo į nesuskaitomas myslės. Vienos pragarmės gilumoje atsirasdavo kita pragarmė, ir Marijus, galvodamas apie Žaną Valžaną, jausdavo svaigulį. Kasgi pagaliau yra šitas žmogus bedugni? Senieji genezės simboliai amžini. Žmonių visuomenėje, tokioje kokia jį yra, lygi tos dienos, kada ją pakeis aukštesnis apreiškimas – Visada buvo ir bus du žmonės, vienas kilnus, antras žemas. Tasai, kur išpažįsta gėri abelis ir tasai, kur išpažįsta blogi kainas. Kasgi yra šitas švelnė širdis kainas? Kasgi tasai banditas, kuris lyg šventenybę garbino nekaltą mergelę, ją saugojo, augino, puoselėjo, taurino ir būdamas pats nuodėmingas, apgaubė ją tyrumo atmosfera. Kasgi toji kloka – kuri taip šią nekaltybę dievino, kad jos nesutepė nei mažiausia dėme. Kasgi tasai Žanas Valžanas, kuris išauklėjo kozetę? Kas tasai patamsių padaras, kurio vienintelis rūpestis buvo apsaugoti nuo mažiausio šešėlio, nuo mažiausio debesėlio žvaigždės užtekėjimą? Tai buvo Žano Valžano paslaptis. Tai buvo kartu ir Dievo paslaptis. Marijus traukėsi prie šią dvigubą paslaptį. Viena jų lyg truputį ramino jį dėl antros. Visame kame čia vienodai aiškiai buvo regimas ir Dievas, ir Žanas Valžanas. Dievas turi savo įrankius. Jis naudojasi tokią priemonę, kuri jam patinka. Dievas neprivalo duoti žmogui ataskaitos. Ar mes žinome jo kelius? Žanas Valžanas rūpinosi kozetės auklėjimu. Iš dalies jis yra jo sielos kūrėjas, to negalima ginčyti ir kągi. Darbininkas siaubingai išlykštus, bet jo darbas nuostabus. Dievas daro stebuklus, kada ir kaip jam patinka. Jis sukūrė žavingąją kozetę, o auklėtojų pristatė prie jos Žaną Valžaną. Jis pasirinko šį keistą padėjėją. Tokia buvo jo valia. Kokio atsiskaitimo mes galime iš jo reikalauti? Ar pirmą kartą mėšlas padeda pavasariui išauginti rožę? Marijus pats savo šitai patsakinėjo ir stengiasi save įtikinti, kad tie atsakymai teisingi. Klausinėti Žaną Valžaną dėl tų abejojimų, kuriuos mes čia nurodėme, jisai nedryso, nors ir neprisipažino savo, kad nedrįsta. Jis dievina kozetę, jis turi kozetę. Kozetė spindėtė spindinę kaltybę, jam to pakanka. Tai kokių paaiškinimų dar jam reikia? Kozetė yra šviesa. Ar šviesa reikalinga nušvietimo? Jis viską turi, kogi dar galėtų trokšti. Viską, argi to neužtenka. Asmeniniai Žano Valžano reikalai jo neliečia – ir mintyje pasilenkęs ties fatališku to žmogaus šešėliu, jisai kiptei įsikibo iškilmingą pareiškimą, kurį padarė šis paniekintas žmogus. Aš, kozetė, joks giminė. Prieš dešimtį metų aš nežinojau, kad ji gyvena pasaulyje. Žanas Valžanas atsitiktinis praeivis, jis pats tą pasakė. Tai šit jisai ir praėjo pro šalį, kad ir kas jis būtų jo vaidmuo atliktas, dabar Marijus atstos apvaizdą kozetei – Žydrose aukštybėse kozetė susirado būtybę panašiai į save, savo mylimą, į savo vyrą, dangaus atsiųstą su toktinį. Įgijusi sparnus ir atsimainiusi, nelyginant drugysis ir rytės iš lėlytis, ji paliko ant žemį savo tuščią ir šlykštų lūkštą Žaną Valžaną. Kad ir kokios mintys sukosi Marijaus galvoje, jis nuolat iš naujo pajusdavo kažkokį pasibaisėjimą Žanu Valžanu. Gal tas baisėjimas jis buvo šventas – nes mes, ką tik tai pažymėjome, Marijus jautė šitame žmoguje kvid divinum, kažką dieviško latiniškai. Bet nors ir ką jis būtų daręs, nors ir kokių švelninančių aplinkybių ieškojęs, jam neišvengiamai reikėjo grįžti prie fakto. Ta žmogus katorgininkas, kitaip tariant būtybė, kuri neturi net vietos socialiniuose laiptuose, nes yra nusileidusi žemiau paskutinės jų pakopos. Po paskutinio žmogaus eina katorgininkas. Katurgininkas tiesą sakant jau nebėra gyvas žmogus. Įstatymas atėmė iš jo visą žmogiškumą, visą ką tik galima iš žmogaus atimti. Marijus, nors ir demokratas, vis dėlto buvo negailestingų bausmių sistemo šalininkas. Ir į visus tuos, kurios baudė įstatymą, žiūrėjo to įstatymo akimis. Dar ne visas dvasinės raidos stadijas, neslėpsime šito jis buvo perėjęs. Jis dar nemokėjo atskirti tai, kas parašyta žmogaus, nuo to, kas įsakyta Dievo – neskyrė įstatymo nuo teisės. Jis dar nebuvo apgalvojęs ir apsvarstę žmogaus pasisavintos teisės disponuoti to, ko negalima atšaukti ir atitaisyti. Jam nekėlė pasipiktinimo žodis vindikte, bausmė lotiniškai. Jam atrodė teisinga, jog kai kurie pasikesinimai prieš rašytinį įstatymą užtraukė bausmę iki gyvos galvos ir visuomenės pasmerkimais pripažino kaip civilizacijos surasta poveikio priemonė. Marijus dar tebe buvo šioje pakopoje, bet vėliau neišvengiamai turėjo pakilti aukščiau, nes iš prigimties jis buvo geras ir nesamoningai jau žengė teisingo vystimosi keliu. Šių idėjų šviesoje Žanas Valžanas jam atrodė šlykštus atstumantis padaras, prakeiktasis, katurgininkas. Šitas žodis jausyse skambėjo lyg teisingumo trimito gausmas ir po ilgo samprotavimo apie Žaną Valžaną jis galų gale nuo jo nusigrįžo vadė retro, pasitrauk šietonė lotiniškai. Reikia pažymėti ir net pabrėžti, kad taip, klausinėdama Žaną Valžaną, jog šis net pasakė jam, jūs reikalaujate iš manęs iš pažinties, Marijus vis dėlto neuždavė dviejų, trijų klausimų turinčių lemiamą reikšmę. Ir ne dėl to, kad tie klausimai jam nebūtų atėję į galvą, bet dėl to, kad jie kėlė jam baimę. Žandretų lindinė, barikada, žaveras. Kas žino, kur būtų nuvedę šitas aiškinimasis? Žanas Valžanas nebuvo panašus į žmogų, kuris trauktųsi atgal, ir kas žino, ar Marijus jį pastumėjęs į prisipažinimą, nebūtų paskui norėjęs pats jį sulaikyti. Ar nėra atsitikę mums visiems tam tikromis nelemtomis aplinkybėmis, jog uždavę klausimą, norime užsikimšti ausis, kad negirdėtume atsakymų. Ypač tiems, kurie myli, būdingas toks dvasios silpnumas. Neišmintinga aiškintis lygi pat galo aplinkybės grėsmingas mums patiems – ir dar fatališkai susijusią su tuo, kas net plėšia mano mūsų pačių gyvenimo. Kas žino, kokią baisę šviesą galėjo viską nušviesti desperatiški Žano Valžano prisipažinimai. Kas žino, ar ta šlykštų spindulys nebūtų užkliudęs kozetis. Kas žino, ar nebūtų pasilikęs ant šio angelo kaktos mirgantis pragaro liepsnos atšvaitas. Ir mažų mažiausia žaibo tvykstelėjimas yra perkūnijo ženklas. Lemties valia tokia, jog net pati nekaltybė gauna nuodėmės žymę, tapdama paslaptingo atspindėjimo dėsnio auka. Atsitinka, jog visų tyriausiams būtybėms amžinai išlieka šlykščios kaiminystės pėtsakai. Pagristai ar ne, bet Marijus bijojo šito. Jau ir taip jis per daug žinojo. Jam veikiau norėjosi viską užmiršti, negu dar daugiau patirti. Sumišęs jis tarytum skubėjo nusinešti kozetę savo glėbyje, kreipdamas akis nuo Žano Valžano. Šitas žmogus nakties, gyvos ir baisios nakties padaras. Kas išdrys tyrinėti jos gelmes? Baugu kamantinėti tamsą. Kas žino, ką jie atsakys? Ji gali amžinai aptemdyti aušarą. Tokiame dvasios būvėje Marijus negalėjo be skausmingo nerimo pagalvoti, kad tasai žmogus ir toliau turės kažkokį kontaktą su kozete. Dabar jis jau beveik prikaišėjo savo už tai, kad pasitraukė, kad nedavė tų grėsmingų klausimų, po kurių galėjo sekti neišvengiamas galutinis sprendimas. Jam atrodė, kad jis buvo per daug geras, per daug švelnus ir, pasakysime tiesiai, per daug silpnas. Šis silpnumas jį ir pastumėjęs padaryti tą neišmintingą nuolaidą. Jis leidėsi sugraudinamas, be reikalo. Jam reikėjęs stačiai be jokios atodairos atstumti Žaną Valžaną. Žanas Valžanas išperkamoji auka reikėjo padaryti tą auką ir išgelbėti savo namus nuo to žmogaus. Jis pyko ant savęs, pyko ant to jausmų sūkurio, kuris taiga jį užplūdo, apkurtino, apakino ir užvaldė prieš jo norą. Jis buvo nepatenkintas savimi. Ką dabar daryti? Mintis, kad Žanas Valžanas lankys kozetę, jam kėlė didžiulį pasibjaurėjimą. Kam jo namuose ta žmogus? Ką daryti? Marijus suglumęs nenorėjo pagrindinai tyrinėti, nenorėjo visko įsiaiškinti, nenorėjo pats į save gilintis. Jis prižadėjo, leidosi tiek suviliojamas, kad davė pažadą. Žanas Valžanas turi tą pažadą, o žodį duota net katurgininkų, ypač katurgininkų, reikia tesėti. Tačiau šiaip ar tai pirmiausiai jis privalo pagalvoti apie kozetę. Žodžiu, pasišlykštėjimas įstūmė visus kitus Marijaus jausmus. Marijus klaisti galvoje visą tą surizgusių minčių kamolį, puldamas nuo vienos prie kitos ir visų draugė kankinamas. Jis lėgė baisus nerimas, nelengva jam buvo paslėpti šį nerimą nuo kozetės, bet meilį didis talentas ir Marijui tas pavyko. Tačiau Marijus neva šiaip saudavė keletą klausimų kozetį, nieko neįtarinčiai, nekaltai it balta balandėlė – Klausydamasis jos pasakojimo apie jos vaikystį ir jaunystį, jis dar tvirčiau įsitikino, kad tasai katurgininkas buvo kazetijai toks geras, toks tėviškas ir toks pagarbus, koks tik be gali būti žmogus. Viskas buvo iš tikrųjų taip, kaip Marijus man ir spėjo. Šis klaikus pikdagis mylėjo ir saugojo šitą lelyje. Aštuntoji knyga – Sutemos tirštėja. Pirmas skyrius – kambarį žemutinėme aukšte. Kitą dieną temstant Žanas Valžanas pasibeldė Žilnormano namų vartus. Jį sutiko Baskas, kuris tuo metu, kaip sikis buvo kieme, tarsi jam būtų buvę liepta jo laukti paskirtą valandą. Kartais tarnui pasakoma, pasaugosite, kada ateis toks ir toks ponas. Nelaukdamas, kol Žanas Valžanas prieis arčiau, Baskas pirmas kreipėsi į jį. Ponas baronas man pavedė poną paklausti, ar jūs teiksitės užlipti į viršų ar pasiliksite apačioje – Aš pasiliksiu apačioje, atsakė Žanas Valžanas. Baskas, kaip visados pavyzdingai pagarbus, atidarė žemutinio aukšto salono duris ir tarė, einu pranešti poniai. Kambarys, į kurį ėjo Žanas Valžanas, buvo skliaustas ir drėgnas, išgrįstas raudonais kokliais, prireikus naudojamas kaip sandėlis. Vienintelis langas su geležinėmis grotomis buvo į gatvę ir menkai švieti kambarį. Ši patalpa buvo ne iš tų, kuriuose uoliai darbuojasi skudurą, šepetys ir šluota. Dulkių čia niekas nejudino – Kova su orais nebuvo organizuota, prašmatnus, juodas, didelis voratinklis, negyvomis musėmis išdabintas plačia vėdokle driekėsi viename lango kampe. Vienintelį šio mažoko žemo kambario apistatą sudarė tušti buteliai į krūvą suversti vienoje kertėje. Geltona ochra nuteptas tinkas, plačiais lopais buvo nutrupėjęs nuo sienų. Kambario gale matys juodai nudažyta žydinys su siaura viršutinė breuna. Židinyje kūrenosi ugnis – Tad tai reiškia, jog iš anksto buvo laukiama, kad Žanas Valžanas atsakys. Aš pasiliksiu apačioje. Prie žydinio stovėjo du krieslai. Tarpio krieslų vietoj kilimo buvo paklotas senas aptriušęs patiesalėlis, kuriame buvo likę daugiau virvučių negu Vilnus. Kambarį švietė žydinio ugnis ir blausi lango prieblanda. Žanas Valžanas buvo išvargęs, jau kelias dienas jis buvo nevalgęs ir nemegojęs, jis sunkiai susmuko kriesle. Baskas sugrįžo, pastatė ant žydinio uždegtą žvakį ir išėjo. Žanas Valžanas sėdėjo susimastęs, nulenkęs galvą ant krūtinės ir nepastebėjo nei Basko, nei žvakis. Uma jis atsitėsi, tarsi jį būtų kas taiga pažadinė iš miegų, už jos stovėjo kozetį. Žanas Valžanas nematė jos įeinant, bet pajuto, kad jį čia. Jis atsigrįžo ir ilgesingai pažiūrėjo į ją. Kozetė buvo nuostabiai graži, tačiau jo gilų žvilgsnis joje ieškojo ne grožio, bet sielos. Na, tėve, sušuko kozetė, aš žinojau, kad jūs keistas žmogus, bet šito iš jūsų jokių būdų nelaukiau. Kas jums atėjo į galvą? Marijus man pasakė, jog jūs patys norite, kad aš priimčiau jūs šičia. Taip aš pats. Aš jau žinojau, kad taip atsakysite. Na dabar laikykitės, įspėju, kad tai jau padarysiu jums sceną. Pradėsime iš pat pradžių, tėtuši pabučiokit mane. Ir atkišo jam skruostą. Žanas Valžanas sėdėjo nejudėdamas. Jūs nie nesukrutėjot, pasižymėsime. Jūs laikotės taip, lyg būtumėt nusikaltęs. Na tiek to, aš jums atleidžiu. Jėzus Kristus yra pasakęs, atkiškite antrą skruostą. Štai jis. Ir atsuko antrą skruostą. Žanas Valžanas nepajudėjo. Atrodė, lyg jo kojos būtų prikaltos prie žemės. Dalykas darosi rimtas, tarė kozetį. Ką aš jums padariau? Pareiškiu, aš ant jūsų pikta. Jūs turite nusipelnyti, kad jums atleiščiau. Jūs su mumis pietausite. Aš jau po pietų. Netiesa. Aš paprašysiu pono Žilnormaną, kad jis jūs gerokai išvainotų. Seneliai tam ir yra, kad tėvus bartų. Na, eime į saloną, tučto jau. Negalime. Kozetė truputį sumišo, ji nustojo įsakinėti ir pradėjo klausinėti. Bet kodėlgi? Susitikti su manimi jūs pasirinkote patį bjauriausią kambarį visame name. Čia tiesiog šlykštu. Tu žinai, Žanas Valžanas susigrėbė. Jūs žinote, ponė baronienė, aš savotiškas žmogus turiu savo užgaidų. Kozetė suplojo savo mažytėmis rankutėmis. Ponė baronienė, jūs žinote, to dar betrūgo, ką visą tai reiškia. Žanas Valžanas pažiūrėjo į ją su tai iškankintą širdį draskančią šypseną, kuri kartais pasirodydavo jo veide. Jūs pati norėjote būti, ponė baronienė, Dabar ir esate, tik ne jums tėtuši, nevadinkite manęs daugiau tėtušiu. Kaip? Vadinkite mane ponu žanu, stačiai žanu, jeigu norite. Jūs man jau nebe tėtušis, aš jums nebe kozėti, pona žanas, ką tai reiškia. Bet juk čia tikras perversmas, kas atsitiko, nagi pažvelkite man į akis. Ir jūs nenorite su mumis gyventi, nepriimate iš manęs kambario, kągi aš jums padariau. Kągi jums padariau, vadinasi kažkas atsitiko. Nieko neatsitiko. Tai kas gyra? Viskas liko po senoviai. Kam jūs pakeitėte vardą? Bet jūs irgi pakeitėte savąjį. Jis vėl nusišypsojo tą pačią šypseną ir pridūrė. Jeigu jūs pasidarėte ponia pon Mersi, kodėlgi aš negaliu pasidaryti ponu Žanu? Nič nieko nesuprantu, viskas be galo kvaila. Palaukite, aš pirmą paprašysiu savo vyrą, kad leistų jūs vadinti ponu Žanu. Tikiuosi, kad jis nesutiks. Jūs mane labai skaudinate, galima turėti įnorių, bet nevalia daryti tokią širdgelą savo mažai kozetį, negerai šitaip. Jūs neturite jokios teisės būti piktas, juk esate toks geras. Žanas Valžanas nieko neatsakė. Ji greitai paėmė jam už abiejų rankų ir nesulaikomų judesių, pakėlus jas prie savo veido, labai švelniai prispaudė po smakru prie kaklo. Ak, ištarė jį, būkite geras, kaip anksčiau, kad buvote, ir kalbėjo toliau – O būsite geras, jei būsite meilus, jei atsikelsite pas mus. Čia taip pat yra paukščiukų kaip liume gatvėje. Eisite su manimi pasivaikščioti, gyvensite su mumis drauge, paliksite tą baisę skylę ginkluoto žmogaus gatvėje, neuždavinėsite man galvosukių, būsite kaip visi žmonės, pietausite su mumis, pusryčiausite su mumis, būsite mano mielas tėtušis. Žanas Valžanas ištraukė savo rankas iš jos rankų. Jums nebereikalingas tėvas, jūs turite vyrą. Kozetė įsidegi, man nereikalingas tėvas. Kai išgirsti tokius beprasmiškus žodžius, tai iš tikrųjų nei nežinai, ką besakyti. Jeigu čia būtų tusenė, kalbėjo toliau Žanas Valžanas, kaip žmogus, kuris ieško tramos, autoritetuose ir kabinasi už kiekvienos šakelis. Ji pirmoji patvirtintų, kad aš visuomet turėjau keistybių. Čia nieko nėra naujo. Aš visuomet mėgau savo tamselindinę. Bet juk čia šalta, čia taip tamsu – ir kokia bjauri išmonė vadintis ponu Žanu. Aš nenoriu, kad jūs man sakytumėte jūs. Ką tik eidamas į čia, nukreipė kalbą Žanas Valžanas, mačiau sen Lui gatvėje vieną daiktelį, pas dailydę, baldininką. Jeigu būčiau gražutė moteris, būtinai įsigyčiau. Toks dailus tualetinis staliukas šio laikinio stiliaus, regis iš Kipro medžio, kaip jūs vadinate, su inkrustacijomis. Gana didelis veidrodis ir stalčiukų yra labai gražus daiktelis. Uh, niurzgus loky, atsakė kozetį, ir pravėrusi lūputes, išėpusi dantukus, su žavinga grimasėle sušnipštė į Žaną Valžaną. Tai buvo gracija, mėgdžiojantį supykusią katytę. Aš tiesiog dūkstu, pareiškė jį. Nuo vakar dienos jūs visi mane siutinate. Aš labai pikta. Nieko nesuprantu. Jūs manęs neginate nuo Marijaus. Marijus manęs nepalaiko prieš jūs. Aš visiškai viena. Taip jaukiai įrengiau kambarį – Jei galėčiau jame apgyvendinčiau patį dievą, o ką aš dabar darysiu su tuo kambariu? Mano gyventojas mane varo į bankrotą. Užsakau Nikoletės skaniausius pietus. Jūsų pietus niekam nereikalingi, ponė. Maža to, mano tetušis Fošlevanas nei iš jo nei iš to reikalauja, kad jį vadinčiau ponu Žanu ir priminėčiau sename, bjauriame, šlykščiame, pripelėjusiame Rusyje, kur sienos barzdotos, kur vietoj krištolo mėtosi tušti buteliai, o vietoj užuolaidų voratinkliai. Jūs keista žmogus, sutinku, toks jūsų skonis, bet juk reikia pasigailėti žmonių, kurie tuokėsi. Jums nederėjo tuštojau tai vėl savo užmačias rodyti, nejaugi jums bus taip gera toje klaikioje ginkluoto žmogaus gatvėje. O, aš ten buvau labai nelaiminga, ką jūs turite prieš mane? Jūs baisiai man skaudinate širdį. Fi! Staiga surimtėjus, jie atidžiai pažiūrėjo Žaną Valžaną ir pridūrė. Vadinasi, jūs ant manęs už tai pykstate, kad aš laiminga? naivumas, pats to nesižinodamas, kartais esti labai išvalgus. Šis klausimas Kozetijai toks paprastas, Žanui Valžanui turėjo gilę prasme. Kozetė norėjo jam tik įdrėksti, o sužeidė lygi kraujų. Žanas Valžanas išbliško, valandėlė jis nieko neatsakė, paskui su nenusakoma išraiška lyg savo pačiam sušnapždėjo. Jos laimė buvo mano gyvenimo tikslas, dabar Dievas gali mane atleisti ramybėje. Kozetė, tu laiminga – mano laikas pasibaigė. Ak, jūs man pasakėte tu, sušuko kozetė ir šoko jam ant kaklo. Žanas Valžanas susimiršęs ją karštai prispaudė prie savo krūtinis. Jis beveik patikėjo, kad vėl ją susigražino. Ačiū, tėtuši, pratarė kozetė. Šis trumpas jausmų prasiveržimas Žanui Valžanui buvo skausmingas. Jis švelniai įsilaisvino iš kozetės glėbį ir pasėmė skrybelę. O kasgi čia, paklausė kozetė. Žanas Valžanas atsakė, aš jūs palieku, ponė, jūsų laukia. Ir jau stovėdamas duryse pridūrė, aš jūs pavadinau tu. Pasakykite savo vyrui, kad daugiau to nebus, dovanokite. Žanas Valžanas išėjo, palikęs kozetę šio mislingo atsisveikinimo apstulbintą. Antras skyrius dar keli žingsnį atgal. Kitą dieną tą pačią valandą Žanas Valžanas vėl atėjo – Kozetė jau nieko nebeklausinėjo, nieko nebesistebėjo, nebesiskundė, kad šalta, nebekvietė į saloną. Ji lygiai vengė vadinti jį ir tėvų, ir ponu žanu. Leido save vadinti jūs, leido save vadinti ponia. Tik buvo jau nebe tokia linksma. Jos negalėjai pavadinti liūdna, nes ji nesugebėjo liūdėti. Galimas daiktas, kad tarp jos ir Marijaus buvo įvykęs vienas iš tų pasikalbėjimų, kada mylimas žmogus pasako visą, ką nori, nieko nepaaiškina ir vis dėlto moka nuraminti mylimą moterį. Įsimylėjusių smalsumas netoli siekia už jų meilis ribų. Žemutinis salonas buvo truputį aptvarkytas, Baskas išnešė butelius, Nikoletė nubraukė voratinklius. Kiekvieną dieną Žanas Valžanas pasirodydavo tą pačią valandą. Jis ateidinėjo kasdien – neturėdamas jėgų priversti save kitaip suprasti Marijaus žodžius kaip tik raidiškai. Marijus taip susitvarkydavo, kad nebūtų namie tomis valandomis, kada atvykdavo Žanas Valžanas. Namiškiai greit apsiprato su nauja tvarka įvesta pono Fošlevano. Tu seniai jam padėjo. Ponas visuomet buvo toks, kartuodavo jį. Senelis padarė šitokį nuosprendį. Jis tačiai originalas. Tuo buvo pasakyta viskas. Antra vertus, 90 metų žmogų jau sunku palaikyti naujus ryšius, viskas atrodo nereikalinga našta, naujas pažįstamas tik varžo, jam jau nebėra vietos įprastinėme, nusistojusiame gyvenimo būde. Ar čia ponas Fošlevanas ar ponas Tranšlevanas, seniui Žilnormanui buvo malonu atsikratyti tuo panu. Jis aiškino, nieko nėra paprastesnio už tokius originalus. Jie gali iškrėsti keiščiausių pokštų, tiesiog šiaip savo be jokios priežasties. Markizas de Kanaplis buvo dar blogesnis. Jis nusipirko didžiulius rūmus, o gyveno palėpėje. Visokių paikybių daro žmonės. Niekas neįžvelgė tragiško Žano Valžano keistybių priežasties. Antra vertus, kasgi būtų galėjęs tokį dalyką įspėti.